Օրվա թողարկմանը ձերուն կնդրությանն ենք առաջարկում։ Խաչի օծման կարգ Շոշի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցում։ Արարողությունն առաջնորդում էր Վրթանես եպիսկոպոս Աբ รา համյանը, դեմքով շրջվել դեպի Աստված։ Հորդորում է Արցախի հերոս Պաշտպանության բանակի գնդապետ Կարեն Ջալավյանը։ Աստծո Կիրակին շոշում բացվեց խաչի փայլով։ Սուրբ Աստվածածին եկեղեցու գմբեթն օժտվեց խաչով։ Խաչի օծման արարողակարգը կատարվեց Արցախի թեմի առաջնորդ Գերաշնոր Տեր Վրթանես եպիսկոպոս Աբ รา համյանի ձեռամբ ու հանդիսապետությամբ եւ եկեղեցու հոգեվոր հովիվ պաշտպանության բանակի ավագ գնդերեց արժանապատիվ Տեր Վարդան քահանա Ներսիսյանի ու պաշտպանության բանակի մի խումբ գնդերեցների մասնակցությամբ հոգևոր ծեսին ներկային նաև Շոշ համայնքի եւ հարակից բնակավայրերի բազմաթիվ հավատավորներ։ Թեմակալ առաջնորդը նախ խաչի զորության ապավինությունն ու եզակիությունն ընդգծեց, Տերունի նշանի հանդեպ խոնարհության եւ հավատի հանձնառությունը, ապա եւ նրանից ստացած շնորհների եւ պարգևների անպարագրելիությունը։ այս տերունական եւ աստվածապարգև օրը, որ մենք համախմբվել ենք եկեղեցու շուրջ, որը բնորոշ է մեր ազգի համար մշտապես կանգնել խաչի կողքին, կանգնել եկեղեցու կողքին, աղոթքով, մտածումներով, լավատեսությամբ, հույսով, որ Տերը պետք է օգնական եւ պաշտպան լինի մեր ազգին, կնշանակի, որ մենք մեր ճիշտ առաքելության մեջ ենք։ Երկու օր առաջ մենք տոնեցինք Արցախի հանրապետության տոնը 30 եւ ավելի տարիներ շարունակ մեր ժողովուրդը խաչին ապավինած, շատերը խաչը դրած իրենց ուսերին, ինչպես մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս խաչը ուսին բարձրացավ Գողգոթա, այնպես էլ մեր նվիրյալները իրենց ուսերին դրած խաչը, որոնք էլ իրենց հոգում կրելով տերունական խաչի զորությունն ու պահպանությունը ապրեցին, արարեցին, ստեղծագործեցին եւ Աստծո կամոք ստեղծեցին պետականություն եւ այդ պետականության պահպանման աստվածապարքև ճանապարհին սայթակեցինք, որևէտեւ չկարողացանք գիտակցել եւ այն կարեւոր հանգամանքը, որ Աստծո տրված ամեն պարքև լինի հոգեվոր թե նյութական, պետք է փայփայես երեխայի նման, մեծացնես, զորացնես, որպես միշտապես քեզ համար Աստվածային հզոր հենարան եւ այսօր էլ մենք հավաքվել ենք նորից խաչի շուրջ, որ เป զի խաչը պանծացնենք, բարձրացնենք, համայն մարդկությունը գնաց այդ խաչի հետևից, պետություններ կանգնեցին գերավարելու համար այդ խաչը, որ เป զի ցույց տան օտարներին եւ ճշնամիներին, որ դուք անզոր եք անգամ պահելու ձեր սրբությունները եւ պատմության մեջ այդպիսի դրվագներ մենք բազմիցս ունենք բայց վերջի վերջո երբ որ ազգը համախմբում հոգևոր բռունցք է դառնում եւ ընդունում խաչի զորությունը այն ժամանակ է որ խաչը ծլարձակում է տալիս է հոգևոր լույս եւ այդ լույսը ջերմացնում է մեր բոլորիս հոգիները Lord. իջանելով մեծաձայն ընչմանդի բարձանց, Ինմանություն լուսոպայլման հրազինյաց անկիզելի զաշակերս, Միջդեր նստեին իսուր վերնատան, վկան Աստված եւ վկա մեր ժողովուրդ, որ մենք միշտ որպես ստեղծագործ եւ մշակութային ժողովուրդ մշտապես կարողացել ենք եկեղեցիներ կառուցել, խաչել եւ նաեւ անգամ մեր հանգուցյալների վերջի հրաժեշտի պահը հողետի առնագրել ենք խաչով, որ เป զի երկրորդ գալստյան ժամանակ Աստված տեսնի մեր ննջեցյալներին։ Եվ այսօր ի ուրախություն մեզ պարոն Ջալավյան եւ իր զինակիցներ հոգևոր իմաստով իրենց հայրենի գյուղի այս պատմական եկեղեցին նորից վերանորոգման, պայծառացման ճանապարհով տարան եւ այսօր խաչն ենք բարձրացնում գմբեթի վրա՝ ի նշան մեր հավատքի, ի նշան մեր հոգևոր բռնցքմանը։ Թող Աստված օրհնի մեզ բոլորիս, որ կարողանում ենք այս դժվարին օրերին նաև Աստվածահաճո եկեղեցանվեր, գործել եւ այդ առաքելությունից չշեղվելու միջոցներ ձեռնարկել։ Դեմքով շրջվել դեպի Աստված։ Տոնական օրվա կապակցությամբ մեր զրույցում խնդրում, հորդորում եւ պահանջում է Արցախի հերոս Պաշտպանության բանակի գնդապետ հայրենի Շոշ գյուղի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցու Հովանավոր Կարեն Ջալավյանը, ում համար խաչի շնորհները բազում են եւ բարերար։ Jetzt palus miura. Պարոն Ջալավյան վերջապես տեղադրվեց խաչը երկարատև լրությունից հետո մենք արդեն կարող ենք ասել, որ Քրիստոս Քրիստոսի կենթանի նշանը եկավ եւ բազմեց Սուրբ Աստվածածին եկեղեցու գմբեթին։ Եվ սա ձեր շնորհիվ, բնականաբար Աստծո կամեցողությամբ, Աստծո ողորմածությամբ։ Շատ տքնանքեր պետք, շատ աղոթքեր պետք, որպեսզի հասնեինք այսօրվան։ Մի քանի օր առաջ մենք տոնեցինք Արցախի Հանրապետության արշակման 31-րդ տարեդարձը, երբ սկսվեց հայոց համազգային շարժումը եւ Արցախ հայությունը պահանջում էր խաղաղ ճանապարհով վերամիավորվել Մայ Հայաստանի հետ, որը հետագայում թեվակողեց պատերազմական փուլ, ստեղծեցին կամավորական ջոկատներ, խմբեր, այնուհետև կամավորական ջոկատներից վերակազմավորվեց մեր պաշտպանության բանակը։ Այսօրվա պես ես հիշում եմ, թե ինչպես էին մեր համաձարայակիցները, մեր ծնողները առաստված ամեն օր աղոտ բարձրացնում Այն ժամանակ չկար կրծքին կախելու խաչեր։ Լավ գիտենք, որ Արցախում խորթային միության ժամանակ եկեղեցին արգելված էր, չէին գործում եկեղեցիներ եւ ինչ խանդավառությամբ եւ Հայաստանից մեր համաձայնագիրները խաչեր էին վերում, բաժանում։ Գյուղում կար երկու եկեղեցի, այն ժամանակ չգործող եւ մեկ մատուր մեր տան հարևանությամբ է։ Ամեն օր առավոտյան, հատկապես Կիրակի օրը հիշում եմ, թե ինչպես մեր մեծահասակ մայրերը, տատիկները ինչպես էին ամեն օր գալիս աղոթում, խնդրում Աստծուց, որպեսզի զորավիք լինի մեր ժողովրդին, մեր կամավորներին։ Եվ երբ սկսվեց Շուշիի ազատագրման օպերացիան բոլորը իրենց թևերին, իրենց մեջքին, իրենց գլխակների ճակատներին, քրստներին խաչ էին կրում, ոչ թե գնում էինք պատերազմ, այլ գնում էինք խաչակրած արշավանքի։ Եվ մեր հավատքի շնորհիվ էր, որ մենք կարողացանք անառիկ Բերտ Ամրոց Շուշին ազատագրել աշխարհագրական առումով բոլորս գիտենք, որ Շուշին անառիկ էր եւ Շուշին ազատագրելու համար կենթանի ուժի 1-ը 3-ի 4-ի հարաբերություն պետք է առնվազն զինվորական տեսանկյունից, որպեսզի կարողանաս ռազմական հաջողության հասնել, բայց մեր ազատամարտիկները, մեր զինվորականները բոլորը գնում էին հավատքով եւ կարողացանք մեր համախմբվածության, մեր հավատքի, մեր հայրենակիցների աղոթքի շնորհիվ հասնել հաջողության եւ հետագայում կերտել նոր հաղթանակներ։ Բայց ցավոք, երբ պատերազմն ավարտվեց, ինչու՞ չէ նաեւ 44-օրյա պատերազմը 20 թվականի, հիշում եմ բոլոր եկեղեցիներում, ում զանգում խոսում էինք պատերազմի դաշտից, ասում են որ աղոթում ենք ձեր համար, բայց ցավոք որ պատերազմից հետո վերադարձանք եւ երբ հնարավորություն էր մեզ ընձեռում մասնակից լինել պատարակների մեր եկեղեցիները դատարկեն։ Ցավալի է, ես խնդրում եմ եւ որպես զինվորական զիրավունքը վերապահում մեր ժողովրդից պահանջելով, որպեսզի դեմքով դառնան Աստված, որպեսզի աղոթող լինենք ոչ թե միայն երբ ներ վիճակում ենք այն ժամանակ խնդրենք Աստծուն, այլ երբ լիության, առատության մեջ ենք, այն ժամանակ փառաբանենք, փառք տանք Աստծուն։ Եվ եւս խաղաղության ստեր աղաչեցուք ընկարկեցո եւ օրմյա։ Օրտնություն եւ փառք, օր եւ օրթվո եւ հոգվույն սրբո։ Այժմ եւ միշտ եւ հավիտյանս հավիտենից ամեն։ Եթե դառնանք Աստծուն, եթե Աստծո պատվիրանները պահենք, բայց ցավոք այսօր այնինչ Աստծո տասը պատվիրաններում արգելում է մեր ազգը, մեր ժողովուրդը, միայն դրանով ենք առաջնորդում։ Եթե նորից, չգիտեմ, մեկ այլ ուրիշ ձև ինչ փորձություն պետք է մեր ազգին, որպես մեր ազգը ուշքի գա եւ դառնա աստուն։ 44-օրյա պատերազմից հետո մեր ազգի փրկությունը մեր հավաքական ուժի մեջ է, մեր միասնության, մեր հավատքին ամուր կարճելով, մեր եկեղեցուն, հապավինելով Հիսուս Քրիստոսին, խաչին ապավինելով, որպեսզի կարողանանք զորացնենք մեր բանակը, որպեսզի կարողանանք հասնել հաջողության։ Իսկ վախը, որ ցավոք 20 թվականի մարտական գործողությունների ժամանակ, ես գախնիկ չեմ ասում, մեր ազգը մեռնելուց սկսել էր վախենալ, բայց 90-ական թվականներին, 16 թվականին մեռնելու վախը մեր ժողովրդի միջից հանված էր։ Իսկ այս մի պատերազմում մենք կարելի ասել մեր թերահավատության արդյունքում վախկոտները մեր շարքում շատ էին։ Իսկ թեմի հետ ինչպիսին են ձեր հարաբերությունները։ Թեմի հետ, երբ նշանող էի դեռ նշանաշնորհական թվականների վերջերից, մի գուա մեր սակավակները, քահանաները համարյա հասակակիցներ էինք եւ ծերտ համագործակցության մեջ ենք։ Հավատքը դեռ առաջի պատերազմից էր։ Ամեն անգամ պատերազմի դաշտ մտնելուց, ամեն անգամ ռազմաճակատ մտնելուց, ամեն անգամ պատերազմի նեղ պահին միշտ աղոթք էինք բարձրացնում առ Աստված, գոհաբանություն չլինի, միշտ որ ստորաբաժանումը ղեկավարել ենք, անհամեմատ շատ քիչ կորուստներով կարողացել ենք հակառակորդին մեծաթիվ կորուստներ բաժարել։ Այդ ամենը ոչ թե վերագրում ենք ռազմական տեսանկյունով, այլ վերագրում եմ Աստծո նախախնամությանը, որ Աստվածաշնչում գրած է. եթե հավատք ունես, ապա Աստծո համար դյուրին գործեք։ Շատերին հանձնել քչերի ձեռք։ Ամեն մարտական գործողության ժամանակ որպես վկայություն դա ես իմ վրա զգացել եւ իմ զորքն է զգացել։ Իսկ զորամասում եկեղեցիները շատ են գոնե եղնիկների գործող եկեղեցիներ կան, պատարակներ մատուցում են ծիսական կարգեր գործեր կատարվում են։ Եկեղեցիներ հին սկսած վաճական բարեպաշտ թակավորի օրոք Եղիշ Արաքել եկեղեցուց Եղակերի անապատ եկեղեցու Գյուլիստանի դեմը կան հին պատմաճարտարապետական շատ հուշարձաններ, խաչքայր եկեղեցիներ, ցավոք Պատարակներ մատուցում են քիչ, բայց իսկ մկրտությունները։ Մկրտությունները կատարում են զինվորների։ Եվ արժևում եկեղեցու օծման արողությունը կարծում եմ պետք է լինի, չպետք է ուշանա, որովհետև կենթանի խաչը, Քրիստոսի կենթանի նշան արդեն։ Այո, եկեղեցու հարակից տարածքը պետք է տարածքի բարեկարգման հարցը վերջնականապես լուծվի եւ եկեղեցին վերջնական օծվի։ Սուրբ Աստվածածնի գմբեթին փառավորապես իր տեղն զբաղեցրած պատվական ու կորովի խաչից պատկառել կարելի է։ Գիրակնորյա դպրոցի ուսուցչուհի Աննա Ավանեսյանը հոգևոր վերազարթոնքի շունչն է զգում։ պատմական ու հիշարժան հոր է մեր գյուղի համար։ Մեր գյուղի պատմության մեջ սա շատ նշանակալից հոր է, որովհետև տարիներ առաջ փակված մեր եկեղեցու դռները այսօր բացվում են։ Այսօր խաչի օծման եւ տեղադրման օրն է, որը մեծ օշնություն է մեր գյուղի համար։ Մենք մեծ հույս ունենք, որ այս խաչի տեղադրմամբ Աստծո օրհնությունը պիտի իջնի մեր գյուղի վրա, ու պիտի լինի արտնություն, Աստծո օրհնությամբ զորություն մեր ազգի վրա, մեր գյուղի վրա, մեր աշխարհի վրա։ Լիա հույս ենք, որ Սուրբ Աստվածածնի անունը գրող այս եկեղեցին նաև Աստվածամոր բարեխոսությամբ պիտի զորացնի մեր գյուղի բնակիչներին, որ արդեն սահմանամերձ է դարձել մեր գյուղը, որ մարդիկ ապրեն, արարեն, ստեղծագործեն իրենց հայրենի գյուղում ու ամուր կարճենք մեր արմատներին։ Իսկ հավատը որքանով կարող է վերարտնանալ, վերազարթոն մտքերում կապրել գյուղում խաչի տեղադրման հետ զուգահեռ։ Խաչը սովորական իր չէ, խաչը մեր Աստծո նշանն է, խաչը զորություն է, խաչը հավատացողի զենքն է, իսկ հավատքը առանց հավատքի հնարավոր չէ որ մարդը ապրի։ Այսօր Արցախում ապրող ամեն մի հայ պիտի գիտակցի, հավատքն ինչքան կարևոր է մարդու կյանքում եւ բոլորս պետք է դառնանք դեպի Աստված, շինացնենք մեր եկեղեցիները, մեր ամենօրյա աղոթքներով, նպաստենք հոգեոր կյանքի արտնասման, զորացմանը, որը նաեւ կնպաստի ազգի բարձրացմանը, ազգի զորացմանը եւ նաեւ ազգի պետությանը։ Աննա, մեզ այսօր անհրաժեշտ է հավատ, մեզ այսօր անհրաժեշտ է դարձ, դարձ դեպի Աստված։ Դուք դասավանդում եք Կիրակտորյա դպրոցում եւ կարծես թե հալածվում է առ այսօր, այսօր նաեւ հալածվում է Աստծո անունը, հոգեվորը, այն ամենը, ինչ կարող է մարդուն դարձի բերել։ Ես այդպես չեմ մտածում։ Հետ պատերազմյան Արցախում ես տեսնում եմ արտնության շունչ, ես տեսնում եմ բացվող եկեղեցիներ, ես տեսնում եմ դարձ մարդկանց, ես փոփոխություն տեսնում եմ եւ լիահույս եմ, որ որ օրեօր վերազարթոնք ապրող մեր թեմում հոգևոր կյանք կբարձրանա, հավատք կմեծանա եւ մեր ժողովուրդը ի վերջո կդառնա դեպի Աստված լիովին։ Ես լիանուս եմ դրա մեջ։ Խաղաղություն ամենեցուն։ Եվ ընթոքվոյդ քո Աստուծո երկիր պակեսցու։ Առաջի քո տեր Շոշում համոզված են Սուրբ Աստվածածնի վերահոցումը համայնքին կհաղորդի նոր շուկ։ ավարտվեց դարձ հոգևոր հաղորդաշարի օրվա թողարկումը հեղինակ եւ վարող վարդուհի բաղդասարյան հնչյունային ռեժիսոր արսեն հայրապետյան աստված ձեզ հետ կհանդիպենք